lijepo je po završenom učenju iz Kur'ana reći sadakallahul azim, što znači istinu je rekao svevišnji Allah. Kunut dova. Već je kunut dova ranije spomenuta. Ovaj puta ćemo čuti njezin tekst. Kunu dova se, da podsjetimo, uči na trećem rekiatu vitra, poslije proučenog sureta, a nakon što se podignu ruke kao pri početnom tekbiru i izgovori se Allahu Ekber.